Kile ne jeba ja Rasulallah ko neće u džennet o Allahu poslaniće. Ko neće u džennet o Allahu poslaniće? Al man asani faqad aba ومن اعطاني دخل الجنه ko mi bude nepokoran odbio je da uđe u džennet a ko mi bude pokoran uđe u džennet mi se dalje družimo sa našim rasulullahom sallallahu taala alejhi wa sallam, želeći izučavati njegovu siru njegov sunnet on je najbolji tumač vjere On je najbolji Rasulullah. On je najbolji vjeroučitelj. On je najbolji imam. Najbolji među dobrima. Najbolji među najboljima. Allahu poslani sallallahu alaihi ve sellem. To sada smo spomenuli 30 načina pomaganja Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem u njegovoj misiji za koju mi tvrdimo i pred Allahom te bareke wa ta'ala svjedočimo da je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem belagar risale, da je on dostavio risalu u eddel emanet, dostavio i potpunio emanet, وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين borio se na Allahovom putu u džihadu sve, dok ono, sve do momenta dok mu Allah žele šanuhu nije uzeo njegovu dušu. Inneke mejitun, wa innehum mejitun. Ti si smrtnik o Muhammede, sallallahu alaihi ve selleme, i oni su smrtnici, wa wa'abud rabbeke hatta je'tike l'jaqin, obožavaj Allaha djelešanuhu, sve dok ti ne dođe jeqin, to jeste sve dok ti ne dođe smrt. Nastavljamo dalje, nabrajajući nove metode kako pomoći Rasulullaha, sallallahu alaihi ve sellem i na taj način pridružiti se karavani i skupini dva tabora možemo se zvati jesarije a u isto vrijeme možemo se zvati i muhađiri ako ostavljamo ono što je Allah tabareke wa ta'ala zabranio i naredio da se ostavi onda smo u tom pogledu muhađiri na Allahom te barake wa ta'ala putu. Ako pomažemo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tako što ćemo živjeti i drugi je tog sunnetu pozivati, podignuti visoko zastavu sunneta sallallahu alaihi wa sallam i slobodno u tom momentu se možemo zvati ensarijama u 21. vijeku. Zatim što smo otvorili i načeli jeste porodični i društveni sektor. Naime, draga moja braćo, Rasulullah s.a.v. je upotpunio sve sektore i sve segmente života. Nije ostavio ni jedan segment života, a da nije pokucao na njega. I uredio tamo kako je Allah te barekevo ta'ala zapovidio. I zbog toga Ljudi imaju veliku potrebu da se upoznaju sa tom ličnošću. Da vide ko je ta ličnost. Otkud tolika snaga, otkud tolika moć Allahovom dozvolom. Da ne ostavi ni jednu stvar, a da je ne stavi na njeno mjesto Allahovom te bareke od Allah dozvolom. Naćete ljude na dunjaluku koji imaju sa sebom mnogo dobra, ali često i poneku šerpulo zla potegu za sebom. Dok Resulullah sallallahu alaihi ve sellem hajmo mu pokušati naći manjkavost, ali naučno, dokazno nećemo naći. Zato što ga Allah te barake o ta'ala pripremao za ovu u svakom pogledu. U svakom pogledu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je odabran od Allaha tabareke wa ta'ala i zamislite od same objave do kijameta nikad se neće pojaviti kompletnija ličnost. Neće se pojaviti, niti se ikada pojavila. Zar ovo ne govori puno, draga moja braćo? Da zaista nema veće počasti osim kome se Allah te bareke ve ta'ala smiluje da se stavi pod kontrolu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem i da mu bej'u na apsolutnu pokornost to jeste na taj način se pokoravamo Allahu te bareke ve ta'ala Umen apar rasule faqa ta' Allah jer ko se pokori ko se pokorava poslaniku alaihi sallatu wa sallam već se pokorio Allahu tebareke wa ta'ala 31. vid pomaganja Rasulullaha sallallahu alaihi veselene jeste, ga moja braća, omogućiti svoje djeci koja su danas iskušana sa ovom tehnikom živimo u vremenu interneta razni aparata kojima ne znamo imena nikako čak s nekima ne znamo li baratati a imaju ogromnu mogućnost svojim znači ogromnu mogućnost imaju ti, ta tehnika da uradi ono što nekada nisu mogle hiljade ljudi pa trebamo svoje djeci omogućiti ako već moramo da imamo te strojeve u svojim kućama koji mogu biti veliko zlo ili dobro pod uvjetom ako ga počinemo islamu da iskoristimo ta pomagala i priuštimo svoje djeci programe, korisne programe koji će objašnjavati kako je živio Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam. Znači razne emisije i razna predavanja i razna, znači, razni dokumentarni filmovi koji nemaju grijeha u sebi i koji su prošli, znači, cenzuru islama, da nije nikakva izmišljotina, gdje će naša djeca i na taj način da se upoznaju sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, i na taj način pomognu Allahova poslanika, alaihi sallatu wa sallam. 32. vid pomaganja Allahova poslanika, alaihi sallatu wa sallam, ste, draga moja braćo, omogućiti svak u svojoj kući bar jednog sedmično detski sine. Znači svaki babo, svaki gazda u kući, ako je već babo gazda, a sve manje babina su gazde u kućama, često su gazde u kućama, žene u dinijama, ako ima opet dinija, Znači, bar jedno sedmično, da se okupe čeljad oko zajedničke ahiretske sofre, na kojoj će se govoriti ili iščitavati neka od knjiga koja govori o poslaniku Ali Saratu Osana, od njegovog porijekla do same, znači, njegovog djetinstva, preko dolaska objave, i svi događaja koji su vezani za poslanika ali salatu wasalam kako bi to bio sedmični doping za djecu koja svakodnevno imaju priliku da im se nude nekakvi drugi autoriteti često nekakve sumljive ličnosti kojima je teško naći dobro u njihovoj biografiji i naći dan, sad a kamoli godinu da se mogu sa nekim moralom pohvaliti ili da mogu u najmjeru ruku kazati e i toga danas smo bili društveno korisni, nije svijet zabolila glava od naše budaleštine. 33. ili tesmih metoda s kojom možemo i moramo pomoći poslanika, ali je salatu wasalam, jeste da svaki čovjek u svojoj kući pokuša da glumi Allahova poslanika, ali salatu wasalam. Da zamisli kao da je on Allahov poslanika, to ne može biti. Ili da sebi kaže, ja sam danas u prilici da pokušam odglumiti jedan dan kako je to živio Allahu poslanik sa Allahom sa svojom, svojim ženama koje su često neprijatelji i sebi i drugima. Lakše im šetak prilazi, a mogu isto tako biti veliki pomagači na Allahovom putu. Pa da svaki muž, svaki domaćin pokuša se pripremiti za jedan dan, a to treba da bude njegov život. Ali, kad se postigne rutina u nečemu, onda ide puno lakše. Da na taj način pokuša da o svim detaljima prije što uradi da kaže kako li je to u ovom momentu postupao Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam pa da se stavi dobar ručak da se mi postavi pitanje koliko bi Allah u poslanih pite pojao, pojao bili ostavio šta za nekoga drugog ili bi se najeo dok mu ne bi kaška iz ruku ispala da ne govorimo druge detalje kako je se ponašao prema tim momentima kada mi uglavnom reagujemo ja pesnicom, ja nogom, ja nekim železim, tvrdim predmetom ili nekada čak i vatrnim oružjem. Kažem, žene danas u ovom vremenu često znaju da izazivaju svojim nekakvim odnosom koji nije prirodan, zato što okolina utječe na njih, pa treba u svemu tome osaboriti i postaviti sebi pitanje kako bi poslanik Ali Salatu Veselam saburao ili postupao u ovoj situaciji. Pa li te bar proganja, možda ti u prvom momentu neće tako uraditi. Jer da bi nešto uradio po sunnetu poslanika Ali Salatu Veselam, to mora biti blagodat od Allaha Đalešanu prema tebi ali da bar stažiraš ne bi li jednoga dana postao to tvoj život i ti se tako ponašao. 34. četvrti vid pomaganja poslanika ali salatu wasalam, draga moja braćo, jeste posticanje svoje djece na pamćenje dova i sunneta kako bi se oni sproveli u svakodnevnicu našeg života. Vi znate, ja mislim da nema li jedan bošnjak koji se deklariše da je musliman, Allah zna šta je sa njim. Da ne zna, rabbi jesir uratu asir, rabbi tenmil bil hajr, amin. I mnogi misle da je to sura iz Kur'ana. Mnogi misle da je subhaneke iz Kur'ana. Pa ćemo vidjeti da ljudi to kažu, prvu suru koju sam naučio bilo je šta? Subhanake a nema rabi jesir u tom smislu, znači da je negdje utemeljeno. Nije to loša dova, ali treba prvo dobiti po objavi, onako kako je dobio Resul sallallahu alaihi ve sellem. Pa zbog toga trebamo svojoj djeci svaki dan dati jednu lakšu i krenuti ka teži, a nema teških dova nego ima samo veći dolar koje, za koje treba pripremati mozak da bolje pamti, a to će ići nakon onih lahkih, kratkih dova. Da svakodnevno djeca ulazeći u kuću znaju dovu za ulazak, za izlazak iz kuće, za ulazak u WC i nazad, za odlazak u džaviju, kada neko kihne šta trebaju kazati i da veći učimo gdje se to sve nalazi da precizno na njih prenosimo sunneta Allahova poslanika alaih salatu wasalam, kako bi oni sutra još preciznije od nas to prenijeli drugima, pa ne bi došli u ovakvu situaciju, govoriš ljudima o sunnetu, a oni misle da ti svoje glave pričaš i da je to neka nova vjera koja se tumači na ovim prostorima, a da je ovo što mi svakodnevno tučemo bajram do bajrama, teraviju do teravije 180 na sat, kao da je to objava od Allaha došla. La haule u la kuvata illa billah. I zato kada se izgube sunneti, zavladat će novotarije. Pa danas mislimo da su novotarije vjera. Nemoj otići drugi dan bajrama na mezaruke, pa ćete svi prekrižiti po noć nulom. Ne voli šehide bosanski, nemoj proučiti fatihu, na nezalicima, prouči neku drugu dovu koja je u srnetu došla. Pa Fatiha ima svoje ogromno mjesto i ne može se nama zamisliti bez sure al-Fatiha. Pa ćeš vidjeti šta ljudi pričaju. Eno ga poludio. I tako dalje, i tako dalje. Pa zbog toga mi moramo biti ti koji ćemo polako i narate učiti svoju djecu i sami sebe. Šta je to srnet poslanika, ali se ratu o srnetu? Suprotno od toga bit će nam jasno šta je to zabuda. Onda nam neće više niko trebati kazati šta su novotarije. Jer ćemo vidjeti šta je radio poslanik kada je salatu wasalam, a sve drugo je suprotno tome. 35. vid pomaganja poslanika kada je salatu wasalam jeste odgajanje svoje djece da iz svog čepaca odvajaju na Allahovom putu i pomažu davu. Samo kada bi napravili računicu, koliko svaki dan, svako dijete najsilomašnije troši, vidjeli bi mjesečno da se to radi najmanje od 15 do 20 maraka. Moramo to dijete odmah od malih nogu učiti. U šamu ima jedan lijep običaj da ljudi vole da podijele petom sadakom idu onom analogijom da je petak najbolji dan u hefti. Da ima doba kada se ne odbija u tom nekakvom vremenu, petkom. Ali šta radi? Često na one sanduke tamo gdje ljudi stave za određene dobrovoljne priloge, pošalju svoju djecu da oni tamo bacuju. I dva razloga vjerovatno. Prvi je razlog da se čovjek sačuvao Jer ljudi jedni druge znaju. Pa možda će svoj nijed pokvariti. Da ne bude rija. Dopadljivost, dokazivanje. Da se zna ko je koliko dao. I broj dva. Paralelno odgajamo to svoje dijete koje od malih nogu uči da daje. Pa će onda dati svoju igračku svom komši ili bratu po krvi ili po vjeri, da se poigra sa njim, osjetit će da nije sam na ovom dunjavku i zbog toga treba da naučimo svoju djecu da uštinu malo svojih para i da im kažemo trebate davati na Allahu te barke od ta'ala putu kako bi ako da kada izrastu u velikane ovog umeta dali svoje metke i svoje živote uzdišući Allahu te barke od ta'ala svjetlo. 36. vid pomaganja Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame jeste, draga moja braćo, da odgajamo svoju djecu, da budu pronicljivi, da im se ne dešava da ih zmija dva puta iz iste rupe ujede. Gdje će to naučiti? Neće to naučiti osim u siri poslanika alaihi salatu wa sallam koji odgaja koji odgaja malu djecu, koji kaže s Abdullahu ibn Abbasu, ja gulam, sedmila, o gulame, o dječaku, reci bismila, o kul bijemini, jedi desnom rukom, o kul mima je lik, i jedi ispre sebe. Znači, moraju djeca da čitaju siru poslanika, ali i salatu wa da bi bila pronicljiva, i da bi dolazili nama sa velikim idejama koje mogu naći kod dječaka koji su se družili sa poslanikom ali se ratu sram koji su usput slušali da ima neki veliki silnik Firaun ovog ummeta Ebu Džehl koji je zvijeti poslanika ali se ratu sram i oni su odmah svoju taktiku pripremali I Allah je na ta bedra pomogao. I zato i mi, ako odgajamo svoju djecu, da upravučavaju sinu poslanika, ali i salatu vaselam, onda im neće niko moći prodati haramušu i kazati mu djed, dva, tri dima potegni. Ili nije čovjek, on ne voli da popije. Ili ovo ili ono, mora sve probati da bi bio ozbiljan. Onda će znati pogotovo ženski svijet, da imaju vukovi na dvije noge koji hodaju, pogotovo u ovome vremenu, i samo im je cilj da podave što više, da uzmu čast zbog koje se sade suču i zbog koje se krv prolijeva, jer je čast muslimana vrednija od časti kjavi, kako je kazao poslanik kada je sada tu od sada, I zbog toga, kako ćemo naučiti, naučiti četnost i sebe, i svoju mušku i, i žensku djecu, ako ne budemo proučavali siru poslanika, ali salatu wasalam. Zbog toga, 37. vid pomagane poslanika, ali salatu wasalam, mogao bi da bude u vidu kvizova, pouči kvizova, takvičenja, natjecanja, gdje ćemo se onako u opuštenoj atmosferi, družiti sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi ve selleme, postavljati pitanja jedni drugima, a pogotovo djeca su, znači, borbenog duha uvijek spremni su da se natječu, pa im izdaviti određena pitanja, zatim nagraditi najbolje i na taj način se prisjećati mnogih detalja, datuma, pouka i poruka koje su došle sa životom poslanika, ali selatu vaselam. 38. vid pomaganja poslanika, ali selatu vaselam, jeste da pripremamo sebe i svoju porodicu kao da idemo u zijaret Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi vselem. Hoćemo da zijaretimo Allahov poslanika, ali selam, simbolično, da kažemo idem ja i moja porodca da proučavamo jedan dan i noć kako je živio Allahov poslanik ali salatu wasalam sa satnicom da to poredam kao što sada ima hađija koji kada odu na čabu nije više bitno samo da izdrže ruknove, farzove, vađibe, mustehabe, nego gledaju da potrebe satnicu poslanika ali se na Da tačno u ono vrijeme kada je poslanik ali se na tvoj krenuo obrede, a to ima sve zabilježeno, da i oni tada krenu. Da tačno stinu, stignu na minu dan prije Arebata, baš u ono vrijeme u kome je stigao poslanik ali se na tvoj da urade sve ono što je uradio poslanik alaih salatu wasalam. Tako bi trebala porodca muslimanska da pokuša zajednički svi nakon na džuture, znači čitava familija, da jedan dan provedu sa Allahom i poslanikom alaih salatu wasalam, gledajući šta je sve u tom jednom danu radio. Ako je to bio ponedeljak, šta je sve radio ponedeljkom, Ako je to bio četvrtak, šta je sve radio četvrtkom? Ako je to bio petak, šta je radio petkom i ostalim drugim danima? U tome se kriju velike poluke i pouke. I zbog toga su došla trojica ashaba i pitali žene poslanika, ali je sve ratu o tim nekim ibadetima koje nisu mogli da vidimo. Pa su donijeli jedan zaključak i rekli, jedan je kazao, neće više jesti mesa. Jer jedenje mesa polako pada pritisak, čovjek se drijema. Nema više volje za ibadetom. Drugi kaže, ja neću nikako prekidati post. Samo iz dana u dan postiti. Jer čovjek kada je gladan, najviše se prisjeća Allaha te barake o ta'ala. Treći je kazao, ja se neće ženiti. Valja vas da ženi glumit neku priču sad vako, sad nako, gubi se tu vrijeme. Nego ja se neću nikako ženiti samo da se posvjetim i baletu. Oni su tijeli dobro, ali su prešli normu. Mi danas ko pol hoćemo dobro, a nikako da se približimo. Ono je na čemu je bio poslanik kada je sratu sram. Pa je poslanik kada je se popijao na minber i rekao Ma malu kao min, Halu keda evo keda. Šta je narodu? Nije rekao bio mi je taj i taj po imenu. Nije sramotio ljude po imenično Stimbera. Nego je kritizirao pojavu. I to treba da bude naš neš, naš pravac. Nas, nama se pojave ne sviđaju. A ljude prepuštava Allahu te bareke o ta'ala. Mi osuđujemo Pojave pa je rekao šta je ljudima kažu to i to, a ja sam bogobojazni od njih, ja ću i jesti meso, i postiti, i prekidati, i željiti žene, omar rogivan sunneti, pa ne se minni, ako ostupi od mog sunneta, to je najprirodniji sunnet, to je ta zlatna sredina, taj nije od nas, s drugim riječima, taj je otišao, taj je otišao u zabudu, Ovo su bile neke od metoda kako da pomognemo poslanika ali salatu veselam da kažemo kroz porodični život i porodcu. Idemo dalje na obrazovne institucije da vidimo tamo ima li tamo poslanika ali salatu veselam ili danas vlada na dunjavu kroz sekularizam. Vjera je ostala u četiri zida. Bogu Božije kako kažu oni tamo a caru carevo. A nama je narječeno va qatiluhum hatta la tekune dinu kulluhu lilla. Va qatiluhum hatta la tekune fitne va jekune dinu kulluhu lilla. I bori se, borba tvoja ne prestaje o Muhammede. Dok ne nestane smutni, šta je smutne ovde širk? Da se obožava neko drugim mimo Allaha Đelešanu. I dok sva vjera ne bude Allahu. Znači, islam ulazi u sve pore života. Tako isto ulazi i u obrazovne institucije. Pa tamo treba na prvo mjestu da bude islam. Kako ćete biti obrazovani ako budete učili Darwinovu te, te, teoriju i teoriju komunizma, sekularizma i drugih budaleština? Ali ako budete učili teoriju islama, kala Allahu, kala Rasul, bit ćete prirodni. I onda ćete razumjeti sve. Neće biti više problem da kažete ovo, je, ovo ne može se razumjeti i ova vjera više nema perspektivu. Ovo je područje šljive, nije datule i to ne slično. 39. vid pomagane Allahova poslanika, ali salatu u esalam, jeste ustaniti ljubav prema Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve selleme, kod učenika, učenica, bilo se radi o osnovnom obrazovanju, od obdaništa, pa do nižeg obrazovanja, do srednjeg obrazovanja, do najviših stupnjeva obrazovanja, govoriti ljudima koja prava ima poslanika na Isalatu Veseram kod ovog ummeta i na taj način zainteresovati najbolju, najbolji stalež, najčistije mozgove, a to je omladina za koju kaže poslanik Ali Salatu Vesalam, no srtu mi ševar, pod pomognu sam omladinom, to je kičma svakog društva. I u omladinu se gleda i u nju se najviše ulaže. Juče gledam u Sarajevu, ima jedna jedina arapska škola, ima dobar dio bošnjaka muslimana koji su braća naša vjednici upisali svoju djecu tamo da im djeca nauče aratski jezik. Inako posmatram, vakat je završetka nastave, svak dolazi po svoje dijete. Ima tu puno troškova, ljudi iz svoje poslove, dođe da to dijete uzme, vrati ga kući, ulaže puno u njega. Zamislite koliko onda nevijenici ulažu protiv nas, I vidimo kakva nam je omladina. Vidimo da smo kao narod podivljali. I vidimo jednostavno da je moral uklanja da će nazad. Od hajatu minen iman, a stid je od imana, ne može se to nikako odvojiti. Upravo znaju dobro da na mlađima svijet ostaje. Pa ako nam, Boga, ako nam pokvare omladinu, znaju da će lako sa nama na kraj starima. I zbog toga se mora u omladinu puno, puno ulagati i da ta omladina nosi ljubav, ideju, da živi za dina, ne od dina kao što je danas. Da budu spremni, da se žrtvuju za ovu vjeru, da se odazivaju na svaki poziv, nosenja zastave sunneta, bolje nego što smo se mi odazivali da nosimo štefetu mladosti i druge budaleštine koje nam je neko usađivao u naše glave. A kulu kao li hada ostafirali u nekom vestalfiruhu, innehu huval gafuru rahim. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد 40. vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, draga moja braćo, jeste pokretanje mnogih seminara, tribina, na kojima će se proučavati život Allahova poslanika, ali salatu wasalam. Vi kada bi danas obišli srednje škole, osnovne škole, fakultete, vidjet ćete svaki 15 dana ima neka ceremonija. Svaki 15 dana neko dolazi. Da li neki mađioničari, šeitani? Da li neke budale koji ne znaju koji je stvorio, zaboravili? E, zamislite ti termini, gdje se ostupa od načela programa koji je uspostavljen i svi dolaze na određeno mjesto i zamislite i direktor i sam kada koji je tu zaposlen pa čak i one čistačice redari kuharice i kuhari i svi na jednom mjestu normalno, onako kako je to Islam propisao, ne žene u prvi sad, nego tamo gdje im je Islam odredio mjesto i da se tu govori o poslaniku, ali i sratu o sranu, o njegovom moralu, o njegovoj želji da se poduči Allahu i Tebare Kevotala vjeri, da bude društveno koristan. Neki dan presađujemo neku dvije jabuke, moleći Allah da se prime, jer smo malo zagasnili. Onako se sjećamo hadisa poslanika, ali se ratu sram, kada kaže, kada bi nekog od vas jabuka bila, ne jabuka, nego vočka, u njegovoj ruci na sudnji dan nastupio, tal jagrisa, neka je usadi. Nema više sudnji dan, nema više tog ploda koji jest. Niće biti plod, niće biti jabuke. Ali pogledajte, s kojim moralom dolazi poslanik kada znači, je salatu od sran. Znači, sudnji dan je tu, ali nemoj biti društveno nekoristan. Posadi tvoje, znači, cilj. I mladi gorani te, te budaleste organizacije koje nisu imale cilj da uspostave moral. Odakle su to uzeli? Pošumljavanje i ostalo, čišćenje prirode. Pa to je upravo iz iz islama samo kasnije pripisali svojim ograničenim mozgovima. 41. vid pomagane poslanika, ali salatu wasalam, jeste posticanje, dragi, draga moja braću, i rad na tome da se predmet sira proučava u svim nivoima obrazovanja. Da to bude predmet. Zamislite da nas ima vjero nauka, satraše se da djete nauči abdeske dobe. koji je manzal Allahu bihamni sultan, ništa Allah nije o tome objavio. Zamislite da ima tako predmet na svim nivoima, od najniže do najvišeg nivoa obrazovanja. Predmet gdje bi se čitala, čitao džendetski napitak, ili hešamo asirat, ili bilo koja sira koja je utemeljena na pouzdanim predanjima, ima ispravne vance prenosilaca određenih događaja. Zamislite koji bi to onda hajr bio. Kada bi ljudi imali priliku da se upoznaju ko je to Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ne bi se onda dešavalo danas da se prepadamo jedni drugi. Ja mislim ovi što prodaju gel, I ovi što nas što razmišljaju kako najručniju frizuru napraviti, da oni danas najviše posla imaju. Danas je znači pojenta što strašljivi biti. To ima u islamu, ali kada si ušumi, da podivljaš do kraja, da odgovaraš prirodi u kojoj se nalaziš. Ali ako hoćeš da budeš medeni, civil i da si, znači, kulturan, onda moraš poštovati civilna pravila, koja je postavio islam. U džaviju ideš i oblačiš od odijelo. Ne smiješ jesti bijeli crveni luk dok u džaviju ideš. To se odnosi na druga javna mjesta. Jer je islam prijatan. Pa nemoj da ga zgadiš ljudima. I zbog toga na taj način kada bi prijetne sina ušao u sve nivoje obrazovanja imali bi puno bolju situaciju. Dalje, 42. vid pomagljena poslanika, ali i salatu wa salam, jeste raditi na tome i iskoristiti sva raspoložljiva sredstva da predmet biografija poslanika, ali i salatu wa salam, ili životopis poslanika, ali i salatu wa salam, nađe mjesta na svim najpoznatijim univerzitetima u svijetu, koje nevjerici drže. Ovi koji svakodnevno opravdavate svoje glupake koji ne znaju šta će od džehennema na Dunjaluku pa izmišljaju ružne oblike ili izvaljuju ružne izjave protiv poslanika ali salatu vas sran. Uvedite i učite koje je Muhammed sallallahu alaihi selleme. Potrudite se da mu nađete mahanu. Pa onda javno izađite i kažite našli smo tu i tu da ima samo jedan čovjek da je bolji od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, od poslanika, a kamo li onda od ostali ljudi? Dalje, draga moja braćo, 43. vid pomaganja jeste oformiti istraživačko tijelo koje će prilagoditi ljudima, svim uzrastima, svim poslanika alaihi wa sallam, djeci na način kako to djeca mogu shvatiti, odraslim ljudima na način kako to oni mogu shvatiti, intelektualcima na način kako oni to mogu shvatiti. Da znači sila poslanika, ali salatu wasalam, bude slatka za svakoga i da je svak može razumjeti na najjednostavniji način. 44. vid pomagane poslanika, ali salatu wasalam, jeste praktikovanje veliki izložbi knjiga koje govore o sviri poslanika ali se na salatu wasalam. Nagraditi najbolji kako bi dali posticaj. Vi znate da kod nas danas ne možeš naći ili Mihala od kojega bi se mogao na pravi način oporistiti. Zbunjujući često. A zamislite onda koliko još treba truda. I to je dokaz. Nikad neko drugi neće riješiti za tebe sve. Tilke ummetun kad halet. Leha ma kesebet wa lekum ma kesebtum. Narodi koji su bili prije nas, su bili nestali. Njima će pripasti ono što su zaradili. A vama će pripasti ono što ćete vi zaraditi. Ostavio je Allah Đelešanu svima mogućnost do sudnjega dana da nešto urade za ovaj din. I svako vrijeme ima svoje izazove. Koliko treba samo raditi na to da se određene stvari, velika dijela prebace na CD. Da se prebace na te, na ta dunjačka današnja pomagala. Tako da svako vrijeme ima svoje izazove i u svakom vremenu mogu nešto ljude urade za Allahu te bareke. Wa ta'ala vjeru. Dalje, draga moja braća, 45. vid pomaganja jeste uspostavljanje posebnih odjela u gradskim, državnim knjigotekama, nećemo kazati bibliotekama, jer onda je riječ Biblija na početku. I pogledajte kako oni svakne svoju riječ guraju. U Kutub Hanama ćemo napraviti prostora. Bila to gradska, bila to državna, bilo to, bilo kakva institucija koja radi stigom da tamo ima jedan posebna rafa, jedan poseban segment gdje se mogu naći sve sire od poslanika ali salatu wasalam, koje su na originalnom arabskom jeziku, a i na drugim, a i na drugim jezicima. Sljedeći vid pomagane poslanika ali salatu wasalam, siru poslanika ali salatu wasalam, draga moja braćo, treba prevoditi. Treba babo da zna kako je živio poslanik Ali Salatu Veselam. Treba Rumun da zna da ne govorimo Grk, da ne govorimo hebrejski jezik i na sve druge jezike da se prevodi sina poslanika Ali Salatu Veselam. Biće ljudi koji su razumom obdaljeni, koji će to proučitati. Neko će pogrešno shvatati. Ima ljudi koji je uzeo prevod Kur'ana i brzo ga zatvorio i zaključak mu je bio sljedeći. Pa samo neki ratovi kaže u Kur'an. Ne zna da čita knjigu. Ne zna ako mu nešto nije jasno. Da kaže Fes'alu ahle dikri in kuntum la ta'lamun. Da pita stručnjake, učeni, da ga poduče tome. Ako Allah kaže mi objavljujemo Kur'an, pa mu to šubuhat nekakav, šubha. Da pita šta to sad Allah kaže mi, Allah zagovara monoteizam. Pa će neko objasniti, nije to ošte teško pitanje za objašnjenje, za onoga ko traži odgovor. Sljedeći vid, godišnje takvičenje i sire. Vi znate da svake godine na svim nivoima imaju neke sportske aktivnosti, pa imaju te izmišljene budalešnjine koje se vežu za vjeru kao što je olimpijske igre i tako dalje, a vezano su za neke njihove velikane i lažne bogove ima Allaha te Marke o ta'ala. e sad zamislite na muslimani, na svim nivoima kao što ima, je tako, takvičenje u učačima Kur'ana na nivou svijeta, takvičenje u arabskom jeziku, takvičenje u drugim naukama, da tako bude takvičenje i sire poslanika ali salatu wasalam ko će bolje predočiti i ko će bolje nagrade i dunjaločke i ahiretske na tim takvičenjima pokupiti. 48. vid pomaganja poslanika ali salatu wasalam jeste organiziranje kampova. Neko će gaza, ha, planirate, planiramo da se okupljamo u kampovima gdje ćemo proučavati kako je poslanik Ali Salatu Vesalam živio po šatorom, kako je živio u pećini, kako je živio u Mekki, kada su ga njegovi najbliži ostali tri godine, mu nisu dali hrane, pića, da su mogli zrak zabraniti, vjerovatno se ne bi na tom putu marali i to bi mu zabranili. I na kraju 20, 49. vid, s kojim ćemo danas završiti, pomaganje poslanika, ali i salatu wasalam, jeste razni seminari na kojima ćemo na, kojima ćemo na praktičan način podučavati generacije kako se drži za sunnet. Ima ljudi koji ne znaju mi misvak držati u rukama. Imaju lju, imamo ljudi koji ne zna šta će sa bradom. Pustio bradu i stalo mu ruke u bradi imaju ljudi koji ne zna u datom momentu da sprovede sunnet kako treba. Ili mu dodaje, ili mu oduzima. Pa zbog toga, ako imamo danas seminare gdje podučavamo ljude kako će da jedu i da piju i da se posluže švedskim stolom, kako da onda nemamo seminare na kojima ćemo praktično, a prije toga naučno, objašnjavati kako se držati praktično sunneta u datom momentu i kako određen sunnet sprovesti u svakodnevnicu svoga života.